Hori guztia kontuan izanik beraz, eman zaiogun hasiera. Gaurko saioari baina aintzinetik, olaia intziarteren eta olatz Salvadorren B klasekoa kantua. Entzongo dugu. Tuko zer den Un karina Eru txanin kantua hau entzun ondotik albisteen errepasoarekin hasiko gara. Atzo izan zen M zortzia emakumeen nazioarteko eguna eta Nafarroko erakundeek adierazpen instituzionala zabaldu zuten. Atzo, martxoak zortzi emakumen nazioarteko eguna. Izan zen, horren arira Nafarroko berdintasun teknikarien sareak anitzak gara orain askeak kanpaina abiatu zuen eta ondoko adierazpen instituzionala zabaldu zuten emakumeen aurkako indarkeria estetikoa salatuz. Martxoaren zortzian emakume nazioarteko egunean emakume guztion anistasuna eta ikusgaitasun aldarrikatu nahi ditugu. Emakumeen askatasuna etengabe baldintzatzen dute edertasun eredu femeninoetan oinarritutako genero estereotipoek gorputzen eta emakumeen anistasunarekin bat estatu zen arau estetiko batzuk paratzen baitituzte askotan irrealak eta utopikoak direnak. Emakumeen ganako presio estetikoa, sistema patriarkalaren eta kapitalismoaren arteko aliantzaren adibide da, alde batetik emakumei beti korputz perfektua lortzeko esperoan egoteko eskatzen zaie, bere enburuekin etengabeko asegabetasuna sortuz. Bertzale helburu horiek lortzeko milioika produktu kontsumitzea bulkatzen da eta horrek negozio handi bat sortzen du emakumeen gorputzen inguruan. Argaltasunean perfekzioan eta betiko gazetasunean oinarritutako gorputz femenino zehatz bat definitzen duten eredu horiek edertasun eredu hegemonikoa betetzen ez duten emakumeak ikusezin bihurtzen dituzte. Hala nola adineko emakumeak, arrazializatuak, lodiak, kargalegiak, desgaitasuna dutenak, depilatzen ez direnak, burusoiak, Sare sozialek, publizitateak eta entretenimenduaren industriak mota horretako mezuak zabaltzen dituzte behin eta berriz. Feminitate eredu normatiboa betetzen duten emakumeak bakarrik ikusarazten dira eta horrekin batera bezalakoak izatea lortzeko milaka produktu sustatzen dira. Gorputzarekin lotutako genero estereotipoek bazterkeria indartzen dute hainbat esparru sozialetan eta harremanak oztopatzen dituzte. Autokontzeptua osasuna eta autoestimoa kaltetuz, hau da, emakumeetan eska askoren bizitzak kaltetuz. Emakumeak eskura ezina den gorputz baten idealen menpe paratzeko modu bat da, emakumeen bizitza ideal hori lortzeko borroka etengabe bat. Izan dadin, beren gorputzen denboraren joanaren eta norberaren aurkako etengabeko borroka bat. Arrakasta sozialak, sexu afektiboak, lanekoak eta bar lotura estua du edertasun kanonak betetzearekin. Presio estetiko hori alaber osasun mental eta fisikoko arazo garrantzitsuekin lotuta dago ala nola elikadura jokabidearekin, nahasmenduekin eta horiek gaztei eragiten diete bereziki. Lodifobia bezalako joka ere kondorio sozial eta osasun ondorio arras nabarmenak dituzte gorputzen anistasuna kontuan hartu gabe haien gorputzak ez direla osasungarriak erraten zaien emakumeengan. Horregatik, martxoaren zortzian, emakumeen aurkako indarkeria estetikoan eta haren ondorioetan paratu nahi dugu fokua, inposatzen den edertasun eredu hegemonikoa eskura da eta gorputz eta emakume gehienei balio kentzen dien. Edertasun eredu bakar hori eraldatzearen garrantzia pimarratu nahi dugu, bertze edertasun mota batzuk askotariko gorputzak errealitate ezberdinak eta emakume ezberdinak daudela erakusteko. Emakumeen askatasuna beren eskubiltan baitago eta ez haien irudian. Horregatik guztiagatik martxoaren zortzian toki erakunde konako konpromiso hauek hartzen ditugu. Tokiko esparruan, emakumeen osasun fisikoa eta emozionala eta harreman osasuna sustatzen duten politika publikoak bulkatzea, genero estereotipoen inguruan sentsibilizatzea eta edertasun eredu hegemonikoarekiko gogo eta kritikoak sortzea, emakumeen diversitatea ikusaraztea eta balioestea, Eta azkenik, aitortzea mugimendu feministak arlo horretan egindako ekarpenak eta lana. Bertzalde ireki dute salto udalerri euskaldunetako gaztentzako udalekuetan izena emateko epea. Udalerri euskaldunetako gazteak euskararen inguruan sentsibilizatzea, kontzientziatzea eta eragile aktibo bihurtzea da udalekuen helburua. Udalerri euskaldunetako gaztentzako udalekuak ekainaren hogeita seitik Uztailaren laura izanen dira urten eta hilaren bukaera arte eman ematen alda izena. Aurten ere ibiltaria izanen da UEMA kantolatutako ekimena orozkotik timarako bidea eginen dute udalekoan parte hartuko duten eunda hogei lagunek. Lau herritik pasatuko da udalekoan, herri bakoitzean bigau pasatuko dituzte eta herri batetik bertzera oinez mugituko dira. Lehen biegunak orozkon pasatuko dituzte urrengo biakare atzan, urrengoako dion eta azkenak diman. Herri zerriko ibilbidea gain, kultur ekitaldiak, tailerrak eta solasaldiak izanen dituzte eta euskaldun gisa kontzientziatzeko, indartzeko eta ahalduntzeko gunea izanen da. Aurten 2008 eta 2008 urtean artean jaiotako gazteek izanen dute udalekoan parte hartzeko aukera. Izena emateko hiru modu daude, esteka baten bitartez, pederatzi lau iru, larogeita bat, irurogeita sei, larogeita emeretzi telefonora deitzea, edota inskripzio datuak karnasguneak abildua uema.eus elbidera bidaltzea. Oronoz mugairiko biribilgune berria ireki zuten aste arte goizean, almandoz eta oronoz mugairi arteko errepideko lanen lizitazioa ere iragarri zuten, amalau milioi eurotan. Ilabete pasalanean aritu ondotik, oronoz mugairi eta N eunda bat a errepidea lotzen dituen biribilgune berria ireki zuten aste arte goizean. Aurkezpenean hainbat ordezkari izan ziren, Bernardo Ziriza lurraldeko esiorako kontxellaria, Jose Luis Arastein Nafarroko gobernuko ordezkaria, Pedro López obra publikoko eta azpiegituren zuzendaria, Jesus Polo azpiegitura berrian zerbitzuen burua, Joseba Otondo Andres Etxenik eta Leire oste Baztan Bertizarana eta Donezebeko alkateak, Zumbilako udaleko Jose Francisco Errandonean, Jorge Oteiz Auronoz Mogairiko alkate juratua eta lanak egin dituen enpresako ordezkariak. Biribilgunean, laureun hogeita bortz mila euroko inbertsua egin dute, berrogeita 6 metroko diametroa du, 6 metroko errepidearekin eta 3 metroko espaloiarekin, eta argizpe, argiztapena ere paratu diote. Lanen helburua errepidearen segurtasuna bermatzea dela azpimarratu dute, guztira berrogeita mabortz milioi euroko inbertsuak egin dira, bi gehi bat errepidean eta horri belateko tunela bikoizteko berrogei milioiko aurrekontua gehitu bertzaio. 2008 batean hasi ziren N hogeita batea errepideko lanak eta mazazpi kilometroko tartea bukatu dute ezkabatik lantzera. Baztan eta sumbila arteko zatean lanean ari dira orain eta azken tartean sumbilatik endarlatxara proiektua azertzen ari dira. Ziriza kontxellariak hamalau milioi eurotan iragarri zuen almandoz eta oronoz mugairi arteko lanen lizitazioa ere. Bortz koma kilometroko tarte hartuko dute, hogeita ma bortz gehi irureun kilometrotik asita, almandozko tunelaren irteratek zuzen ere, eta lanak zazpila betetan egitea aurre ikusi dute. Errepideak bi errei izanen ditu irungo norantzkoan tarte gehienetan, eta norabideen arteko bereizketa tartea eta esi aparatuko dituzte istripu arriskoa murrizteko ere. Gainera, zozaiako sarbidea eta aterabidea hobetuko dituzte, azelerazio eta dezelerazio tarteak handituz, eta pantalla akustikoak paratuko dituzte zozaiako bideko irteeran. Pasaden larun batean hasi zuen txotx denboraldia lekarozko larraldea sagardotegi berrituak. Hogeita mar urte bete dituen sagardotegia mabortz lagunek osatzen duten ezibeltza kooperatibak kudeatuko du aurten. Urte beteren ondotik, pasaden larun batean ireki zituen bereateak lekarozko larraldea sagardotegiak. Berrikuntza handiekin dator gainera, Orain arte, Jesus Angel García lekaroztarra kudeatzen zuen sagardotegia ez zibeltza kooperatibaren eskuetara, pasabaita. Amabortz lagunek osatzen dute ez zibeltza kooperatiba, baina horietako iruk eginen dituzte sagardotegi, ba, sagardotegiko bazkide langile lanak. Xabi Torresek, Oianko Gardek eta Marijo Indaberek. Ez zibeltza izena bazango sagarmota batetik hartu dute. Pasaden urtean, larraldea itxi behar zutela jakitun, joa la jo kultur elkarteko kidek erabaki zuten sagardotegiaren aldeko apustua egitea izan ere, hogei urte baino gehiago daramatea erizkungo gamioixarreko dolararekin lanean, sagardoa ginez eta kirikoketa eguna antolatzen. Lan horrekin segitzeko asmoa dute eta larraldean eskainiko dituzte. Otorduez gain, sagardoarekin eta sagardotegiekin lotutako bertze kultur proiektuak ere aintzinera eraman nahi dituzte. Joan den urteko abuztuan eskuratu zuten sagardotegia eta uzolanean berrogei bat lagun ibili dira sagarra abiltzen, sagardoa egiten, eta denera hogeita mabortz mila litro kupelaratu dituzte. Orain dela bi aste ospatu zuten bizkarbesta eta kirikoketa, sagardantza, erraldoiak eta bertzeaen bat ekitaldi ere izan zituzten. Pasaren larumatean berriz, ateak ireki zituzten eta maiatzaren hogeita marrera bitarte pazkariak eta afariak eskeniko dituzte asteburuetan. Abuztuan ere irekitzeko asmoa dute eta talderen batek data horietaz kanpo erreserbatuko balu ere irekitzeko daude. Helduen urtetik aintzinara, sagardotegi garaiarekin batera irekitzeko asmoa dute. Iru bebeikoitz puntu webuneare sortu dute larraldea sagardotegiaren, gamio xarrea dolarearen eta ez kooperatibaren informazioa emateko. Bortzirietara pasatuta, bortzirietako EH Bilduren solasaldia ginen dute beran elduden hortziralean. EH Bilduk solasaldia entolatu du martxoaren amarrean hau da, bihar, arratsaldeko seitardietan berako kulturretxeko erakusketa gelan. Beran izanen da, mertxe aizpurua lerdiaren bozera maila Espainiako kongresuan aurkezle batek gidatutako solasaldi irekia izanen da, eta bertan egoera politiko orokorraz, etorkizuneko erronkez, EH Bilduren jardunaz, eta maiatzean abiatuko den ziklo elektoralaz. Arituko dira, gainera, berako udal kalkatetzarako kalkatetzarako hautagaia eta autetxen zerrendaren aurkezpena. Eginen du. Aste Santuan turismo bulegoan aritzeko lanpostu deialdea publikatu du Berako Udalak. Interesa dutenek eskabidea martxoaren 17 arte aurkezten alko dute udaletxeko erregistroan edo postaz bidalita. Berako udala Kaste Santuan turismo bulegoan aritzeko lanpostu baten deialdia zabaldu du. Kontratuak kamalau eguneko iraupena izanen du apirilaren irutik amaseira bitarte eta utapen proben bitarte aukeratuko dute. Izan gaiek urrengo baldintzak bete beharko dituzte aurkezteko Espainiako edo Europar batasuneko herrialde baten nazionalitatea edukitzea edo langileen joan etorri aske aplikatzen den estaturen batekoa, amasei urte beteak izatea eta naitazko erretiro hartzeko adina ez gainditzea, batxillergoko edo lanbideziketako bigarren mailako titulua izatea edo horien baliokidea, lanpostuaren eginkizunak betetzeko beharrezko gaitasun fisiko eta psikikoak edukitzea, eginkizun publikoetan aritzeko ezgaitua edo gabetua ez egotea eta euskarazko zebat mailako titulua edo baliokidea edukitzea. Eskabideak beraku udaletxeko erregistroan aurkezten alko dira martxoaren amazazpiko ordu bat terdiak arte. Posta bulego batean aurkeztuz gero gutun azal ireki batean izan beharko du postako langilek data eta zigiloa jar diezazkioten eta udalari jakinarazi beharko zaio posta elektronikoz bera abildua bera.eus bidez aurkezteko epearen egun eta orduen barrenean. Gernikako arbolaren kimoaren landaketaren urtebetetzea ospatu dute beran. Duela urtebete, Gernikako arbolaren kimu bat landatu zuten berako legarbidea auzoan. Pasaden larun batean, otxailaren hogeita bortzen aizuzen ere landaketaren urtebetetzea ospatu zuten. Bertan parte hartu zuten Gernikako bombardaketa biziraun zuen Francisco Garziak eta arbolaren kimoa sortzeko eskurra eman zuen Mari Deniz Markertek. Berako udaleko ordezkari bezala itorre lespuru alkateare bertan izan zen. Joan den urtean, Mari Denis Markerten bitartez, Gernikako arbolaren ezkurra bat alegatu zen berara. Ainoako dantxari auzoan bizi da Markert eta frantseseko klaseak ematen ditu beran. Bere aitonak, bere etxaldean landatu zuen Gernikako arbolaren ezkur batetik sortutako kimua da, beran dagoena joan den larumatean landaketaren urte ospatu zuten legarbidea. auzoan, ekitalian, markertek bere aitonaren historioa eta gernikako arbolarekin zuen lotura zaldu zituen. Gainera, Francisco García San Romanek ere parte hartu zuen, gernikako bombardaketatik bizirik aterazen García eta gaur egun berako San Jose Zarregoitzan bizi da. Mila bederatzireun dagoita amarrean jaioa, bombardaketa egunean eskolara joan zen goizean eta etxera bueltatu zen eguerdean bazkaltzera. Alarma ditzerakoan, bere aitak astra arma fabrikako babeslekura eraman zuen familia. Ez zuten aita gehiago ikusi, babeslekutik atera zirenean euren etxea desagertua zegoen eta herri guztia sutan. Itxasontziz, Frantziara iesean zijoazela, frankiste karrapatu eta berriz aberriratua izan zen. Markerten eta Garziaren testigantzak aditu ondotik zuaitzean zinta xuri, gorri eta berdeak jarri zituzten auzoko bizilagunek. Jose Mari Iparragirrek sortutako Gernikako arbolaren bertsoak kantatu zituzten eta gosari batekin bukatu zuten ekitaldia. Lesakako irugarren sektorea zagutzeko inkesta zabaldu dute herritarren artean. Merkatarienak bildu eta gero orain herritar guztiek izanen dute iritzia emateko aukera martxoaren emeretzira arte. Sortu berri den hirugarren sektoreko mailarekin batera sektore honi buruzko ikerketa bat egiten ari da lesakako udala. Helburua hau dinamizatzea da eta horrela epe labur ertain eta luzerako etorkizuneko lesaka bizi baten aldelan egitea. Horretarako diagnostiko fasearen barnean udalerriko merkatarien iritziak eta ikuspuntuak jaso dituzte dagoeneko. Horretarako inkesta bat prestatu dute online edo paperean egiteko eskuragarri egonen dena martxoaren 19 arte. Online egin nahi dutenek herri tabloi eta establezimenduetan dauden kartelen QR kodea eskaneatu beharko dute, edo bertzela klik egin udalaren webunean eta sare sozialetan eskuragarri dagoen estekan. Parte hartzea, aliketa handiena izan dadin inkesta WhatsApp bezalako komunikazio kanalen bidez zabaltzea eskatu dute. Inkesta paperean egin nahi dutenek lesakako komertzio eta zerbitzu bat, batzuetan bete dezake. Erantzunak anonimoak izanen dira eta bildu ondotik aintzinerago eginen den bilera ireki batean aztertu eta eztabaidatuko dituzte. Datu horietan oinarrituta hirugarren sektoreko mailarekin koordinatuta udalerriko komertzioak eta zerbitzuak dinamizatzeko eta bizirik mantentzeko erabakiak hartuko dira. Lesakako udalak inkesta betetzera eta ikerketa honetan parte hartzera animatu ditu herritarrak. sacramento.com. Eta errepaso honekin bukatzeko baitzordu bat orain honetan malerrekan. Argindarraren faktura ulertzen laguntzeko solasaldia eginen baituten bihar zubietan. Zubietako udala kantolatuta eta zeherna garalurren eskutik martxoaren amarrean, arratsaldeko zazpietan, herriko eskolan izanen da itzaldia. Solasaldian hainbat puntu landuko dituzte argindarraren faktura hobe ulertu alizateko. Elektrizetaderen faktura eta bertan agartzen diren kontzeptuak irakurtzen ikaste izanen da elburuetako bat, energiaren eraginkortasuna eta aurrezpen kontzeptuak ezagutzea ere, norberaren kontsumoa jakiteko erremitak eskaintzea eta kontratutako tarifaren eta kontsumaren artekoreka bilatzea. Horretarako norberak bere faktura eramatea eskatu dute. Eta emaizki gazu gereziak ahora eskuak dira lehen ukituarekin igotzen dutenak arbola eta cristal. zenbat gezur eta zenbat egi Barne balantza eta kanpokoa Bat ez dapto zenetan Irri gaizto bat atera zaizu Eta kanpo aldera baramazu Gordeta zenuen historio duzun errekak dira Gehian erretzen duten kulturari tarte eginen diogu orain, arizkun rock jaialdiaren aurtengo edizioa azkena izanen da. Hamar urte pasatu dira jaialdea sortu zenetik eta lankarga arras handia dela dirazi dute antolatzaileek. Eskerrak eman dizkiete antolakuntzan lagundu eta parte hartu duten guztiei eta komunikatua komunikatu bat ere zabaldu dute honen berri emateko. Komunikatu horren bidez jakinarazi dute aurtengo 2008 ko arizkun rock musika jaialdiaren azken edizioa izanen dela amar urte pasatu ira izkun rock sortu zenetik eta horrez geroztik milaka historio bizipen pasadizon bilera kilometro huts eta etengabeko ikaskuntza izan dituztela aipatu dute. Arizkunen egon diren publiko langile teknikari musikari eta artistei aliketa esperientzia onenak eskaintzeko asmoz lan egin dutela ere ez dela bide erraza izan ere, onartu dute, donola ere, oztopo eta traba ugari edukiarren, agitz, konten eta eskertuak daude proiektu hau aintzinera eramatea lagundu eta posible egin duten guztiekin. Modu pertsonalean ere urte guzti hauetan eraikitako esperientzia eta laguntasun hauek euren bihotzetan betirako eramanen dituzte lazpimarratu dute. Erabaki hau aspalditik heldu dela ere jakinarazi dute eta ongi hausnartutakoa izan dela. Lankarga handia dela errandute aina atolakuntza txikiaren dako urte haunitz dira eta neke puntuak gero eta nabarmenagoa euren hitzetan. Jarraipenik ez dagoenez, ziklo hau istea, erabaki dute. Bukatzeko eskerroneko hitzak adierazi dituzte urte hauetan guztietan lagundu duten guztientzako, Arizkungo jendeari, Arizkun rokeko kide izan direnei, hainbat zereginetan laguntzeko prest egon direnei, merchandisinga erosi dutenei, babeslei, jaialdean sinetxi dutenei, publikoari, langilei, musikariei eta artistei ere. Hala ere, aurten arizkun rok ospatuko da oraindik eta honen data ere iragarri dute ekainaren hogeita iruan, izanen da. Edizio hau aspalditik maitasun eta ilusio handiz prestatzen ari direla aipatu dute eta bertan elkarrikusteko gonbita ere ireki dute azken edizio honetaz disfrutatzeko. Zaira Koru Eskolaren kontzertua izanen da martxoaren amabian sunbilan. Igande honetan, martxoaren amabian, Zaria Koru Eskolako gazeta helduen kontzertua izanen da sunbilako elizan arratsaleko seietan. Imanol Elizasuren gidaritzapean, berpizkundeko musika emanaldi izanen da, Shakespearean testuekin batera. Ilargirantz eskailerak Josu Goiak egindako eskultura etxalarko herriko sarreran jarri dute. Ilargirantz eskailera izeneko eskultura Josu Goiak egin zuen Carmen eta Arantxa bere lagunen lagunendako. Orain, Carmen Galan salaberriak herriari eman dio zan eta udalak larraburu ondoan paratu du. Pasaden larun bat eguerrian eskulturaren eskualdatzea formalizatzeko ekitaldi xume bat egin zuten Goiaren eta Galanen lagunak ziren txistulari taldearekin, lagunekin Josu Goiaren familiakoekin eta udal ordezkariekin ere. Pako Pozo eta Irati Morenoren artelanak ikusgai izanen dira Berako Armin. Berako Suspela uzoko Armi galerian Pako Pozo Diaz margolariaren eta Irati Moreno eskultorearen lanak ikusgai izanen dira martxoaren lautik aintzinera. Pako Pozo Euskal Herriko akuarelista elkarteko kidea da eta akuarela zezezik olioz margotutako lanak ikusgai paratuko ditu. Europa eta Amerika barna egindako bidaietan egindako apunte eta kuadroak ditu. Irati Morenok 2008 bian egin zuen bere lehen eskultura. Azkaraten egindako azken muga jaialdirako. Armin aurkeztuko duen bihotzeko bertigo erakusketarako berak sortutako lerki batean oinarritu da. Bere lanean zenbait material, pinturak, margotutako paperak, aluminioak erabiltzen ditu eta naturaren garrantzia azpimarratzeko beti izaten du osto adaxka lore edo sustrairen bat sartua. Azkenik, musikoak dantzatzeko aukera izanen dute martxoaren emezortzian etxalarren. Etxalarko larraburu elkarteak antolatuta, bortziriak dantzan ekimenak etxalarren eginen du geldialdia martxoaren emezortzian, hau da, elduden larun batean, arratsaleko seietan. Jeiki taldearen eskutik, mutxikoak eta bertzelako dantzak dantzatzeko aukera ere izanen da. Bakarrak dira Tamezu batek izozu egin essa é da egia é da egia ezin daiteke izan Ez isiltasuna baino soinu jasan zaur azkenik kirolari tartea eginen diogu orain Euskal Herriko sokatira txapelketa mistoa irabazi du lesakako beti gaztek. Pasaden igandean jokatu zuten ibarran Euskadiko zortzi bider zortziko sokatira txapelketako azken jardunaldia. Eskualdetik lesakako beti gazteko eta maiurko tiralariak aritu ziren eta lesakarrak nagusitu ziren. Amai urtarrek aldiz laugarren postua lortu zuten. Zazpi jardunaldi jokatu dituzte denera eta horietatik sei jardunalditan nagusitu dira lesakarrak sei txapela lortuz iaz egindako marka berdin dute, horrela. Euskal Herriko txapelketak bukatuta, atzotik, larun batera, jokatuko dute Parrislandako Parkgate erritikian munduko sokatira txapelketa eta bertan ere izanen dira eskualdeko ordezkariak. Berriz ere munduko dominak lortzeko borrokarako prest Parrislandan da betigazte sokatira taldea. Atzo eta gaur klubarteko txapelketa jokatu dituzte eta biharreta larun batean nazioartekoan lehiatuko dira lesakarrak Euskal Herriko selekzioarekin Basque Countryren izenean. Beti gaztek badak izerben munduko txapeldun izatea lau aldiz lortu baitu urrea gizonezkoen taldeak. Lehenbiziko urrea, mila bederatzireun dalarogita meretzian lortu zuen Irlandan, bortzeun da irurogei kiloko kategorian, urte bete beranduago urrezko bido mina lortu zituen erberetan, bortzeun da irurogei eta seireun kilokoa, eta azkena Eskozian, 2008-garren urtean seireun kiloko kategorian. Lehen urrezko dominatik hogeita lau urte, bete badira ere, orduko taldekide batzuk segitzen dute, oraindik tiran. Denera, ama amairu dominan e, eh, baditu. Beti gaztek, kategoria ezberdinetan azken lauak, Irlandako leterkeni irian 2008ko mundialean lortu zituen. Emakumeek lehen aldiz lortu zuten podiumera igotzea, zilarra lortu baitzuten bortzeunda berrogei kiloko kategorian eta brontzea bortzeun kilotan. Talde mistuak ere, zilarrezko domina lortu zuen 2008an eta gizonezkoen seireun kiloko taldeak brontzea. Gisa honetara, beti gazte da mundu osoan gizonezkoetan, emakumezkoetan eta mistoan iruetan domina lortu duen klub bakarra. Lesakarrak ez ezik amaiorko amar bat tiralari ere iparrizlandan dira berriozarrekin, beti gazterekin eta batez ere antxoainekin gaztenen kategorietan eh, osatzeko taldeak, osatzeko prest. Klub arteko txapelketak jokatu ondotik, bihar hortziralan nazioarteko txapelketa biatuko da eta Euskal Herriko txapel gehienak irabaziak dituenez beti gaztek izanen du Basque Country ordezkatzeko eskubidea kategoria gehienetan. Klub artekoaren urrenkera berean hariko direnez, hortzirala ikoizean, gizonezkoen seireundalaro gehi kiloko, emakumeen bortzeun kiloko, eta hogeita urtez betiko txapelketa mistoa jokatuko dituzte eta ratxaldean berriz gizonezkoen seireun kilokoa. Martxoaren amaikan, larun batean azkenik, goizean gizonezkoen seireun gehi kiloko, eta emakumeen bortzeun zortzeun da berrogei kiloko txapelketak eta hogeita irurtez betiko mutilak eta neska karituko dira, eta larun bat arratsaldean gizonezkoen bortzeun da irurogei kiloko txapelketaz gain, txapelketa mistoa eta junior mistoa jokatuko dituzte. berako mendimaratoi erdirako eta gazte trailerako izen ematea ireki zuten pasaden astelenean. Apirilaren amasai eginen den berako mendimaratoi erdian izen emateko epea, martxoaren seian astelenean, arratsaldeko lauetitik aintzinera ireki zen irubebikoitz.pb marra organization.co webgunean. Maratoi erdia Euskal Herriko kopaetan afarko mendila zirkuituko rankinerako puntuagarria izanen da urten bortzeun hogeita bort dortxale honen dira eskuragarri, dortxalak agortzen ez badira, baizen ematea pirilaren amairuan itxiko da. Prezioa iazko berbera izanen da, hogeita sortzi euro korrikalari federatu entzat eta hogeita mabi federatu gabe entzat. Izena emateko ez da beharrezko aldez aurretik pb marratxoorganization.com webgunean erregistratuta egotea. Aurten, berako mendimaratoi erdiak Euskal Herriko lineako koparako puntuagarria izanen da. Txapelketa hau Euskal Mendizale Federazioak eta Nafarroko Mendi eta Eskalada Kirolen Federazioak antolatu dute herrialde guztietako kirolariek parte dezaten eta Euskal Herriko hainbat lurraldetan zehar ibil daitezen. Lehiaketak kategoria absolutuan eta peteranoen azpi kategorian zortzi froga izanen ditu. Euskal Herriko Kopa Kolazino mendigunean hasiko da, Bizkaian, Martxoaren emezortzian, eta berako proba irugarren puntua izanen da. Irailaren hogeita iruan bukatuko da txapelketaz, kaneneko eskairun ta, e, lasterketarekin. Berako mendimaratoi erdian, Nafarroko mendi lasterketen zirkuituan ere sartzen da, honek hogeita iru froga ditu, eta berako proba baliagarria izanen da Nafarroko rankinerako. Lasterketa guztiek puntuatuko dute eta ekainan eta benduan sariak banatuko dituzte erregulartasuna saritzeko. Aintzineko edizioetan bezala urten ere gaztetrela eginen da eta berritasun moduan afarroko kiroliokoen barrenean egonen da. hiru kategoritan banatuko da, aurrak, kadeteak eta gazteak, eta izan emateak Nafarroko Mendizale Federazioan egin daitezke, klub edo ikastetxe epaten bidez, edo irubebikoitz.pb.organization.com webgunean. Gazte kategoriako lasterkariek zazpi euro ordainduko dituzte, eta umek eta kadetek aldiz, bi euro. Ireki dute arantzako mendilasterketan izena emateko EPEA. Laugarren edizioa beteko du aurten ekaitzalkarteak antolatzen duen arantzako mendilasterketak. Apirilaren hogeita irban izanen da, eta dagoeneko eman daiteke izena mendiren webgunean. Aintzineko aldietan bezala hogei kilometroko luzera eta mila eta irureun metroko maldaduen ibilbide egin beharko dute lasterkariek. Ibilbidea aintzineko edizioetakoa izanen da, herriko plazatik abiatu eta zepurura igo beharko dute lasterkariek, ilurdi izanen dute urrengo tontorra eta ekaitzatik eta ibintzatik pasatu hartu beharko dute gero. Handik, oilargatara jaitsiko dira eta herrirako bide hartuko dute. Plazara ailegatu aintzinetik, arruzpin barna igo beharko dute herrira. Izen ematea, irekia dago dagoeneko eta pirilaren emezortzia bitartean izanen da irekia. Informazio gehiago nahi duenak, ekaitza elkartea abildua gmail.com elbidera idatz dezake. Eta bukatzeko igandean eginen dute arantzan, bortzirietako emakumeen amairugarren mendi itzulia. Emakumearen egunaren bueltan, bortzirietako bertintasun zerbitzuak eta talde feministek teituta, hainbat ekimen izanen dira eskualdean, tartean igandean eginen dute arantzan, bortzirietako emakumeen amairugarren mendi itzulia. Igandean errandun bezala erantzan eginen dute, bortziretako emakumeen arren mendi martxa. Goizeko bederatzitan plazan itzordua paratu dute, mendi buelta bat egiteko, eta ondotik ekaitza elkarteak amaiketako eskeniko die parte hartzailei, eta dutxatzeko aukerere izanen dute. Eguerdik ordubietan berriz, burlada jatetxean bazkaria izanen dute. Ba, hausia izan da guztiak gaurko, zolaia inziartea bezlariaren bertzei kantu batekin utziko zaituztet orain. Ongi izan! Casa Blancas, mudarme contigo a la Casa Blanca, una historia de amor como en Casa Blanca y puedo escuchar tu voz ahí fuera, sentirte cerquita de aquí, bailando en la oscuridad, en trance inmortal y me quiero morir. Quiero ir al final del mundo, sé que hay muchas cosas por descubrir siento y polvo el mundo Solo quiero escaparme de mí Beste egun batez, nago galdetzen